ovi naši prostori, takozvana rivijera, postaje sve zanimljivija za duhovni život. Mi ovako u Bratstvu znamo da se ponekad našalimo, pa da ovu poziciju nazivamo ekstremnom. Kao što postoje pozicije koje izazivaju ljubitelje ekstremnih sportova, tako postoje lokacije koje su zanimljive za ljubitelje ekstremnih duhovnih situacija. U tim pozicijama postoji veliki rizik ali i velika mogućnost se nudi. I krećući se nedavno ovim našim prostorima, ne videći prvi put tu ponudu, radi se o prodaji nekog velikog ekskluzivnog objekta, neke vile, ali tog dana valjda smo bili u tom pravcu dobro raspoloženi, idući na svetu i božanstvenu liturgiju, a eto koliko možemo i koliko snage dozvoljavaju i koliko gospod odmjeri, trudili smo se da taj put od našeg manastira do tog drugog manastira i hrama gdje je liturgija trebala da se odsluži, provedemo u tom nekom pravcu. Duhovno se koliko toliko pripremajući za božanstvenu liturgiju i sve ono što se u njoj dešava i daje i prima. I valjda zbog svega toga, pogledavši na jednu oglasnu tablu, kojih je mnogo tu oko nas, radi se o prodaji. Prodaja, prodaja, prodaja, prodaža, prodaža, prodaža. Vidjeli smo da se prodaje neka vila i da je za nju potrebno izdvojiti oko milion evra. Imali neko ime tim vilama se daju i određena imena. Vila, Milica, Marica, Ljubica, Jovana, Jer to su objekti koji utiču na živote ljudi, znate, valja im i neko ime nataknuti. I ta milica je koštala, možda još uvijek košta milion evra. I vidjevši to, mi se i odvojismo od onih misli, blagoslovenih misli kojima smo se kretali ka liturgiji i počeli smo da razmišljamo u drugom pravcu. Kako je zapravo čovjeku koji će tu vilu kupiti? čovjek koji ima milione, koga nazivamo milionerom, koji može sebi da priušti tu vilu, pritom ne da živi u njoj, nego da ljetuje dvadesetak dana, mjesec dana u godini, odvojivši za to milion evra. Znači da on ima mnogo, mnogo više. Znači da je on milioner. I onda nam se nekako otvorilo koliko je zapravo to strašna pozicija. Koliko je teško takvoj duši koja ima svoje blago, koja ima milione, i kojoj je srce vezano za to bogatstvo. Srce zarobljeno milionima. Takvu bolest, strašnu bolest, jezivu bolest, takvog bolesnika, skoro pa neizrečivog, nazivamo milionerom. milioner, bolesnik, kome je srce vezano za blago njegovo. Sav je u svojim milionima, pazite braći i sestri, pogledajte i sami, ponekad se desi da pogodimo u sportskim kladionicama I onda se džep napuni sa 300-400 evra. I mi smo se već promijenili. Mi nismo više isti, imamo 400, 500, 1000 evra više. Naše srce nije više gdje je bilo i ne radi više kako je radilo. Mi imamo blago u džepu i srce je tamo. Jer Gospod je rekao danas u Svetom Evanđelju, gdje je blago vaše, tamo će biti i srce vaše. Kad tako čovjeku koji ima svega nekoliko stotina evra više, možete da zamislite kako, kako je jezivo stanje onoga koji je zarobljen milionima. Kako je teško u duši, teško oboljelog milionera. Da bi tuga bila još veća, njega niko ne žali. Za njega se niko ne moli. Njega niko i ne smatra bolesnikom. Niko i ne ukazuje na njegovu opasnost. On, on je milioner. On je onaj koga kao teško bolesnog i najugroženijeg od ugroženih mi uspijevamo da poštujemo, braći i sestri, i da mu se klanjamo, da se plašimo njegove bolesti, njegove nemoći. da dozvoljavamo da njegova bolest utiče na naše zdravlje. Jedini koji brine o milionerima i koji ih posmatra kao teške bolesnike i zarobljenike jeste Gospod naš Isus Hristos. Teško je bogatima ući u carstvo nebesko. Lakše je kamili, lakše je brodskom užetu proći kroz iglene uši nego milioneru u carstvo nebesko. Danas preko svetog apostola Mateja u evanđelju Gospod govori, upozorava. Prije svega milionere. Ne sabirajte sebi blaga na zemlji, gdje moljac i rđa kvari i gdje lopovi podkopavaju i kradu, nego sabirajte sebi blaga na nebu, gdje ni moljac ni rđa ne kvari i gdje lopovi ne podkopavaju i ne kradu. Jer gdje je blago vaše, ondje će biti i srce vaše. Milioner, braće i sestre, blago koje ima, veliko blago, Eh, ovo govorimo, a treba znati da je taj problem, odnosno dimenzija tog problema mnogima od nas nepoznat. Mi nismo milioneri. I mi ne znamo kako je teško biti bogat na takav način. Svo to bogatstvo koje on ima, veliko bogatstvo, i svi ti milioni kojima je on zarobljen, kojima je zarobljeno njegovo srce, njegov um, kojim je blokirana njegova volja, njegov život. I ne samo njegov život, nego i život njegove porodice i mnogih koji žive po njegovim instrukcijama, a obično to nije jedan ili dva čoveka, u pitanju su mnogi ljudi, njega sa tim blagom, braći i sestre, vezuju vrlo tanke niti. Vrlo tanke niti, koje mogu da puknu, mogu da popucaju, u svakom trenutku. Svaki dah može biti posvojen. Može biti onaj izdah koji će ga odvojiti od blaga. I onda, tek tada, u tom trenutku, u trenutku smrti, vidi se sva jeziva pozadina te bolesti. Vidi se tragedija milionera. Duša odvojena od tijela, samo jedan dah, samo jedan tren i potpuno odvajanje i od velikog bogataša, od milionera, postaje, braće i sestre, puka sirotinja i duhovna bijeda. Sve to što je imao više nije njegovo. On tim imanjem više ne upravlja. Ništa od toga više nije njegovo. To je bilo njegovo blago, tu je bilo i srce njegovo. Ali srce, to blago, nije moglo da odnese na onaj svijet. Odnijelo je samo veliku prazninu, prazninu milionera, u takvom srcu odjekivaće kroz svu vječnost veliki krici, veliki jauci, plač i škrgut zuba. U vremenu gdje je smrt prisutna, braćo i sestre, A kad gledamo oko sebe, kad pogledamo i u sebe, u sva carstva, kroz svo vrijeme primjećujemo prisustvo smrti. Gdje god da pođemo, braći i sestre, smrt, kroz koje god gradove da prolazimo, u koje god kuće da ulazimo, sa kojim god ljudima da se srijećemo, jedno je zajedničko, sijenka smrti. A najbolesniji od bolesnika jesu oni koji se bogate onim što će smrt na kraju da oduzme od njih. Što se više bogatimo truležnim i prolaznim ovdje na zemlji, teži će nam rastanak biti. A do rastanka dolazi neminovno. Nema ni jednog milionera, braći i sestri, ni jednog milijardera da se nije rastao sa svojim blagom. Nijednog. i današnji milioneri neće izbjeći taj trenutak. Neki će se odvojiti danas, neki i sutra, tek svi će jednog dana morati da ispruže mrtvu ruku, da ispruže šaku, da je vidimo prazno. Ili kako govori Arhimandrit Rafajlu jednom svom dijelu govoreći o čudesnoj strasti srebroljublja, kako je jedan bogataš na samrti, već postajući svjestan da umire i da se rastaje, ali i dalje silno bolestan u silnoj vatri srebroljublja tražio od svog rođenog brata da mu donese kesu sa dragim kamenjem. I ovaj mu je, poslušavši ga, donio, misleći da on prosto već svjestan svega želi da to podijeli bližnjima. A on je, braći i sestre, vjerovali ili ne, dobivši snagu od strasti, otvorio kesu i počeo halapljivo da guta drago kamenje, da ga jede. Kad je brat vidio šta čini krenuo je da mu uzme, da ga zaštiti od prijevremene smrti. A ovaj je smogao snage, iako iscrpljen bolešću, da ga zaustavi tako što ga je ugrizao za prst, kao pas ne želeći da se odvoji od svoga brata, želeći da umre sa stomakom punim dragog kamenja. To je, braći i sestre, strašna bolest i tako prolaze svi oni koji ne poslušaju onoga koji je donio nebesko blago na zemlju da sve nas koji vjerujemo u njega, koji mu prilazimo, kojeg nalazimo u bogatoj crkvi, koji nam nudi neprogazno, netruležno blago, koje ne može ni rđa da napadne, ni moljac da ugrozi, kome ni lopovi ne mogu da se primaknu, da ga uzmu, Dakle, svaki onaj koji se Bogom ne bogati, tako prolazi. Kao bezumni bogataš. Zato je mnogo važno da riječi gospodnje čujemo i da se pomoću njih orijentišemo i da milionere, braćo i sestre, E, smatramo e, braćom koja su najozbiljnije ugrožena i kojima nije lako pomoć. Sam Gospod je rekao da je teško bogatome ući u carstvo bogatih. Ali bogatih onim istinskim bogatstvom. A istinsko bogatstvo nalazimo u crkvi i način kako da ga steknemo, kako da ga prepoznamo i da ga steknemo, crkva nam otkriva baš u vrijeme ovog velikog posta. U postu, braću i sestre, mi se Bogom bogatimo. To je mnogo važno da znamo. Vidimo ovih dana ima sve više zainteresovanih za skakanje u vis. Ima ta neka disciplina, to je vrlo zanimljivo, simptomatično kako narod baš naleti na ono što je najozbiljnije. Pa se bavimo visokom teologijom i zalijećemo se na same vrhove asketizma. Pa ima zainteresovanih plivača koji poštuju sve, ali trimirje to je vrijeme za njih. Tu se pokazuje junak. Na muci se junaci poznaju. Međutim, braćo i sestre, post, veliki post je mnogo bogatiji, mnogo sadržajniji, mnogo više nudi od provjere tjelesne izdržljivosti. tri, trimirje kojim su naši veliki oci počinjali velikoposnu borbu i podvig, ono danas treba poštovati kao što poštujemo ostatke, netruležne, neprolazne ostatke svetih predanja uzimati samo nešto, a ostavljati sve drugo nije ni dobro, nije ni blagosloveno, nije ispravno. I ovako poremećenih ritmova, poremećenih umova, na taj način pristupivši postu, taj poremećaj možemo samo da proširimo i povećamo. Zato u samom startu, braći i sestre, treba prepoznati ono najvažnije. Veliki post poziva nas na pokajanje. A pokajanje je neraskidivo vezano sa pažnjom koja je usmjerena na nas, na našu bolest, na naše nedostatke, na naše slabosti, na naše strasti. Oni koji pokušavaju sebe u samom startu da ubijede kako oni to mogu, u prvoj rundi bivaju nokautirani udarcem sujete, taštine. Ne uspjevši da dođu ni do prve nedelje velikog posta i da se raduju sa crkvom pobjedi pravoslavlja. Pobjedi koja je izvojevana ne našom silom, nego blagodaću. U crkvenim himnama posnog trioda, onima koji imaju uši da čuju, jasno se stavlja do znanja da ćemo sve pobjede podnijeti blagodaću Božijom. Niko sam, braćo i sestre, niko sam. I ni jednu od njih sem Božijom blagodaću. A Božja blagodat se daje smirenima. Onima koji su svjesni svojega grijeha, svoje slabosti i koji se sobom bave. Upravo u tom pravcu crkva usmjerava pažnju svoje poslušne i pažljive djece. So pokajanje, braće i sestre, ono što pokajanje čini zdravim i plodonosnim, jeste upravo taj duh samoukoravanja, smirenja. Da bismo ušli u duhovnu stranu posta, potreba nam je neko ko zna malo više od dva, tri recepta spremanja posne hrane. Jer ispade da u vrijeme velikog posta prednost dajemo onima koji znaju više posnih jela da spreme. Pa je poželjno imati pored sebe one koji post na vodi znaju svojim umjećem da učine vrlo udobnim, koji mogu da naprave i tortu, tako ukusnu, tako svojevitu, i da toržestveno stanu iznad nje i tebe, nasmijano i da kažu, znaš, na vodi je. U nedostatku duhovnih otaca i duhovnog rukovodženja mi nemamo što bez da završimo sa kuvarima i onima koji znaju dobra posluženja da pripremaju. I eto, tako se mnogima, braći i sestre, post i završi. Potpuno ograničenje. Drugačije ne može biti ako se ne vratimo svetim ocima, duhovnim učiteljima a za duhovno pošćenje potreban je učitelj. Vidite i sami, nije lako duhovno postiti. Mi neki znamo da postoji duhovni post, pa e, često koristimo te fraze, važno je duhovno postiti. Međutim, niko se ne usuđuje da pita, a jeli, a šta to znači duhovno postiti? koja su svojstva duhovnog posta. To malo ko zna. E, duhovni post je e, umjetnost, braći i sestre. To je, to je umjetnost, to je nauka. Tu nam je potrebna pomoć. A bez duhovnog posta, tjelesni post, ne samo što nije dovoljan, nego je i opasan. Kako kažu sveti oci, onaj ko samo tjelesno posti, on ore, ore, ore, ore, ore. Oni koji baš dobro, revnosno i tjelesno poste, oni baš dobro uzoru svoju njivu, samo ništa ne posiju. A na tako dobro uzoranoj njivi raste, braćo i sestre, korov, i to mnogo brzo i snažno, i guši dušu uzoranu. Zato je mnogo važno da se naučimo i onoj drugoj, mnogo važnijoj strani posta, duhovnom postu, i da se bavimo njim u vrijeme trajanja svete četrdesetnice. Pošto je naš narod odvojen od crkve, od učenja crkve i od svetih bogosluženja, e, vrlo je mali broj ljudi koji mogu da se snađu, iako ima zainteresovanih. Ali biti zainteresovan, braćo i sestre, nije dovoljno. Treba neko ruku da nam pruži, neko treba da nas vodi. Mi bismo večeras e, ponudili nešto od one lekcije koju smo čuli od svetog Ignjatija nekoliko nedelja unazad, gdje on govorio o trpljenju, o svetom trpljenju kao domu duše i o sveštenom smirenju kao e, svetoj hrani kojom se duša hrani da bi mogla da živi u svetom domu trpljenja. To su već lekcije koje spadaju u duhovno tajno vodstvo. To je e, duhovna strana posta. A sveti Ignjatije Brijančaninov e, spada u red najozbiljnijih i našem vremenu najbližih i najpotrebnijih učitelja te velike nauke. Sve ovo danas što se nudi, braćo i sestra, naziva duhovnim, vjerujte, sa duhovnim nema nikakve veze. Nije lako ući u prostor duhovnih zakona i procesa. Vrlo je lako promašiti vrata i upasti u prelest. Ništa lakše. Dozvoli sebi da sam zaključuješ, pusti nek te svoje misli vode, pusti neka demoni ubacuju svoje predloge i podstreke, predaj se njima i eto, prevlastio si se, promašio si. Ta duhovnost je lažna duhovnost. A u oblast čiste, svijetle duhovnosti ulazimo, braći i sestre, na drugačiji način, na uska vrat. I na tom putu je vrlo malo podvižnika, pogotovo danas. Mi ne znamo koliko ih je, znamo da ih je malo, a osjećamo da je njihov broj zastrašujuće malo i da već govori o onom krajnjem minimumu, da već daje odgovor i opravdava ono pitanje gospodnje. Znate kad je gospod ostavio pitanje, nešto nije znao nego da bi nas zapitao, da li će naći vjeru kad dođe drugi put? Hoće li naći vjerujuće? Ovo naše vrijeme otkriva zašto je Gospod to pitanje postavio. Sve manje onih koji vjeruju na pravi način, koji žive na pravi način, koji poste kako valja. Duhovni post sjedinjujući sa tjelesnim, koji je svakako potreban, ali ne može biti dovoljan sam po sebi. Kako to duhovno postiti, nama otkrivaju naši dobri, brižni sveti oci jedan od otaca koji je na, na predivan, e, ništa manje dubok način u odnosu na velike, drevne svete oce i učitelje, koji je izložio to učenje savremenom bogotražitelju i posniku, jeste upravo sveti Ignjatije Brjančaninov, koji je e, izložio samu suštinu duhovnog učenja, e, prije svega onog podvižničkog, asketskog učenja naše crkve. Ukazujući na, na ona, ona glavna, osnovna svojstva duhovnog života. Ili, ako hoćete, duhovnog posta. Onoj lekciji, ako se sjećate, govorili smo o samoukoravanju. Samoukoravanje, braće i sestre, posna disciplina. E, kao kad e, jedemo posno i postimo, jer jedemo posno, tako kad sebe ukoravamo, mi duhovno postimo. Onaj koji sebe ukorava, on posti. Onaj koji revnosno sebe ukorava, on revnosno posti. Onaj ko strogo sebe ukorava, on strogo posti. Duhovno posti. A onaj koji tjelesno posti, a druge osuđuje, a sebe opravdava, on sebe, braću i sestre, nagradi. On sebe duhovno unakazi. Takvog čovjeka, ukoliko je to uopšte moguće, treba ubijediti da ne posti. Da to odloži za neko naredno vrijeme, postno vrijeme za neki naredni post, dok sebe ne dovede u red. Jer ako tako nastavi da posti, taj post će mu biti na štetu duhovnu, na sud i na osud. vježbanje, kaže sveti otac Ignjatije. Pazite, ovo su sve velikokosne vježbe kojima treba da počnemo da se bavimo koliko je danas. Ne bi bilo loše da neko otvorimo ova vrata i ova. Da ne počnemo da padamo u nesmijeru. I ona tamo isto. tom disciplinom treba da počnemo da se bavimo koliko je danas, ako već nismo. Počeo je post i crkva nas poziva. Dakle, kao što od sutra nećemo jesti mrsnu hranu, promjena na trpezi, tako ćemo i u duhovnom, braći i sestre, da se bavimo, posebno da se bavimo. I koliko je sutra, jer te situacije će gospod da namješta svakom od nas, treba da se bavimo samo ukoravanjem, da se vježbamo. Dakle, da počnemo duhovno da postimo. E, posna trpeza, e, manja količina, posna hrana, oni treba da stvore preduslove, i to na tjelesnom nivou, da bi um mogao ove podvige, duhovne podvige, da iznese. I uopšte tjelesni post je apsolutno u službi duhovnog posta. Ako nije, on nikakvog smisla nema, od njega nikakve koristi. Jedna, dakle, od vrlo važnih duhovnih postnih disciplina jeste samoukoravanje. Vježbanje, kaže Sveti Otac, u samoukoravanju uvodi nas u naviku da prekorivamo sebe. Znači, samo ukoravanje, braći i sese, potpuno suprotno ukoravanju drugih. Samo osuđivanje je potpuno suprotno osuđivanju drugih u početku, pošto smo mi svi navikli da osuđujemo druge, vidite i sami, danas svi samo osuđuju. Dakle, nije teško, nije lako uključiti se danas u duhovni post, jer dolazimo iz takve klime, znate. Dolazimo iz zone teško oboljelih. I u kući, i oko nas, i u društvu, da ne govorimo o medijima, Pogledajte samo danas, recimo, e, u tim visokim krugovima. Samo osuđivanje. Otvorite dnevnu štampu, samo pljušte osuđivanje. Pogledate televiziju, pogledate recimo debate naših vođa. Svako osuđuje drugog. Čitavi sistem se grade na osuđivanju. E, e, čuti ton ukoravanja, braći i sestre, To je prava rijetkost, da čujete da je neko sebe ukorio. To je prava rijetkost. Znate. Uho to uopšte nije čulo. Mi ne znamo nikako kako izgleda to, nemamo takav primjer. Zato duhovno danas posjeti nije uopšte lako, braći i sestri, jer nemamo primjer. A loših primjera imate koliko hoćete. Znači, Danas, zato su sveti oci govorili, ne bez razloga, u poslednje vrijeme ništa raditi neće. Podviga nikakvoga neće biti. Ništa, ništa, ništa. Jedino što mogu da istrpe. Da istrpe sa nadom i bez roptanja i to će im se ubrojati u podvig jer će živjeti u takvim vremenima, znate, vremenima teških, velikih, masovnih sablazni, znate, da će biti pravo čudo da dođe i pomisa, braćo i sestre, i da se pojavi želja da steknemo vrlinu. Danas imati potrebu da sebe ukoriš, to je, braćo i sestre, pravo čudo Božije. Kako je blagodat uspjela da se probije do naše, pazite, slobodne volje i da nas ubijedi, ne da nas prisili, nego da nas ubijedi da počnemo da se bavimo tom duhovnom disciplinom. Da prestanemo da osuđujemo druge, a da počnemo da osuđujemo sebe. Dakle, govorim, i to treba isaći, nije lako, teško je, ali mogućnost postoji jer ogromna sila Božija, sila Duha Svetog, spremna je, braćo i sestre, ona je u crkvi i spremna je i e, iščekuje svakog onog koji prihvati ovaj metod i počne njime da se bavi. Odmah mu prilazi u pomoć. Blagodat Duha Svetoga. Imate komplikovanu situaciju a imate je svi, porodične konflikte, e, poslovne, komšijske, ovakve i onakve. Svi smo, braći i sese, u nekim konfliktima, vidite i sami. Pojavi se jedan, upadnete u neki problem sa nekim. I već po inerciji, inerciji ovog vremena, duha ovog vremena, i po djelovanju naše pale prirode koja je agresivna i spremna odmah da osudi. To je njeno obilježi. Pala priroda hoće odmah da osudi. Pokušajte, nije lako, ali pokušajte, da ukorite sebe. Da kažete, u redu, imamo problem, dok on ili ona još uvijek vrišti dok nasrće na tebe. Ili više njih, dok se obruč steže, steže, steže, steže, steže, pokušaj da se ne braniš, nego reci u sebi, umno, u tajnosti, da otac tvoj koji u tajnosti čuje, jeste gospode, ja sam kriv, ja sam ovo izazvao. Ovo je radi mojega grijeha, radi mojega nemara, radi moje gordosti, radi moje zlobe, radi moje bolesti. I pravo je. U pravu su i treba ovako da bude. Vjerujte, ako krenemo tim putem, vrlo brzo, pazite, vrlo brzo osjetit ćemo utjehu po kvalitetu potpuno novu, novi mir, braćo i sestre, koji ulazi duboko u naše biće, koji ulazi duboko u naše srce, koji umiruje naše pomisli, koji umiruje našu volju. Pritom, to nije, braći i sestre, psihološka tehnika, znate. E, to nije neki autogeni trening, znate. To je metod kojim primamo, prizivamo Božiju blagodat. Sila Božija ulazi u tebe i unosi mir. Ovo je lako reći, ali u praksi mali je broj ljudi koji će ovako da pokuša da izađe iz situacije. Obično osuđivanje. Ovako iz nekog malog iskustva možemo da, da kažemo da je potrebno, braću i sese, uložiti ogroman napor da sebe ubijediš da je put samoukoravanje, put spasenja. Um, srce, volja, biće, to kidišo je na neprijatelja. Imate recimo, to je, da znate, to je demonska zamka. Imate proces zlopamćenja posle nekog konflikta, iako se on već odigrao, iako je on trajao, iako je bio žučan, težak, posle toga duši, bolesnoj duši, kao da nije sita, dolaze demonske pomisli i nagovaraju je da to treba riješiti još temeljnije, da mu nismo sve rekli, da to treba dopuniti, pa neki bukvalno ustaju i odlaze da dopune prethodno napunivši šarže, jedan, drugi, treći, i to tako ide, tako se đavo veseli i dan danas, razvijajući našu palu prirodu i unoseći svoju zlobu, e, svoje zlopamćenje, znate, svoj bije, svoju agresivnost. I mnogi ljudi su na taj način duši nanijeli velike, neisceljive rane i otišli na onaj svijet bez pokajanja, nose, noseći sa sobom veliki grijeh i čekajući strašni i pravedni sud Boži, na kome za njih neće biti milosti. Jer oni koji nisu bili milostivi na strašnom sudu neće imati milosti. Zato je, braćo i sese, metod samoukoravanja kod svetih otaca bio izuzetno cijenjen. Znate li koliko bismo problema riješili ako bismo praktikovali taj način duhovnog posta? Koliko bi više mira bilo u porodicama? Pogledajte porodice. Uđe neki džavolčić, ubaci ženi jednu pomisao, ubaci mužu drugu i sjedne na fotelju i gleda ih šta radi. Ona ona osuđuje, on nju osuđuje i eto, već je gotovo. Nema samoukoravanja i taj plamen, zapaljen plamen osuđivanja, vrlo brzo prelezi u požar, znači, u kojem izgori sva kuća i sva čeljaka jedna porodica potpuno propadne, braći i sestri. Pazite, samo jedna iskra osuđivanja. Znate koliko je porodica propalo na taj način? To je demonom, demonskom energijom sve spaljeno. Jer osuđivanje je demonska energija. A samo ukoravanjem mi se protivimo nečastivom. To je, braći i sestre, duhovni mač Onaj ko sebe ukori, on demonu zadaje strašan udarac. Do navike da sebe ukoravamo dolazi se vježbom. Bez vježbe nećemo steći ni naviku. Vježba, kao i svaka druga vježba, zahtjeva napor i vrijeme i dobar ritam. Ovo vrijeme velikog posta od nas, braći i sese, zahtijevaće intenzivno bavljenje upravo ovom vrlinom, ovim djelanjem, da bi došli do vrline. Sva crkvena bogosluženja prepuna su ovog duha. Da vidite svete te oce, braće i sestre, da Ako imate svetog Jefrema Sirina, evo da iskoristim priliku, mislim da je gore još ostalo nekoliko tih molitvenika, to je, to je bescijen blago, pogotovo sad za vrijeme velikog posta, molitvenik svetog Jefrema Sirina. Da vidite kako sveti oci, jer pazite, ovo nije učenje koje smo mi uvezli iz Indije, sa Tibeta, Nepala, Meksika, znate. Ovo je učenje naših svetih otaca, znači. Ovo je naše učenje. Ovo su učenja, braći i sestre, našeg svetog predanja. Ovo je učenje naše crkve. To što se mi prvi put srijećemo sa njim, to ne znači da ono nema mjesto u crkvi. I da mi njime ne treba da se zanimamo i bavimo. Sva crkvena bogosluženja, velikoposna bogosluženja, sve molitve, preispunjene su duhom samoukoravanja Da idete svete oce kad krenu da šibaju po sebi. Da čujete svetog Jefrema Sirina kad krene da šiba sebe. Pogledajte, počitajte njegov molitvenik. Pogledajte njegova suzna moljenja. Znate? Da vidite kako svetac udarajući sebe šiba demon. On sebe ukorava, a oko njega cvile demon. Jer oni se, braći i sese, plaše tog ognja pokajanja tog duha samoukoravanja. Zašto? Jer tamo gdje čovjek sebe ukorava, tu duh sveti duboko ulazi u njega i optače ga blagodatnom silom od koje demoni drhtaju. Sveti Makari Optinski, veliki učitelj duhovnog života, čuvena Optina pustinja koja je e, razvijala upravo ovaj duh samoukoravanja, kao legitimni naslednik svetotačkog predanja, znate kako je brzo rešavao konflikte u obiteljima, u manastirima, u porodicama, jer je bio veliki duhovnik i mnogi su tražili pomoć od njega. Gotovo uvijek po ovom modelu. Nekomu piše i kaže, ja i ona smo u zavadu. On kaže, ti si kriva i ona, neka kaže da je ona kriva. Napravite metaniju jedne pred drugom i demoni će pobjeći. I sve će biti dobro. I kraj. I zaista, braće i sestre, pokušajmo, kad dođe do neke napete situacije, primi krivicu na sebe, priđi i kaži, brate, oprosti, ja sam kriv. Nemoj da se opravdavaš. Kad nas neko ukori, nisi uradio to i to, mi odmah krenemo u opravdavanje. Nisam to zbog toga, nisam jer je ova i ovaj, ovo, ono, to je put propasti, braći i sest. To je put samoopravdavanja. Ne, reci, ja sam kriv. To je moj nemar. To, to gospod voli i to, braći i sestre, priziva blagodat Božiju. Da bi došli do navike da sebe ukoravamo, potrebna je vježba. Svaki dan nudi nam mnogo prilike da se uvježbamo, svaki dan, samo ako hoćemo. A ako nećemo ovim putem, mi u jednom danu možemo nervno da popuštimo, braći i sest. Pogotovo danas jer su e, komunikacije u, u, u društvu otežane, mnogo je gordosti, mnogo je napetosti. Ljudi ne mogu bez dopinga da iznesu jedan dan, a kamo li jednu godinu. Uzrok tome jeste upravo to što se ne bavimo ovom duhovnom disciplinom. Znate koliko osuđivanje troši čovjeka, koliko samoopravdavanje troši čovjeka, koliko gnjev, koliko zlopamćenje jede dušu. Ne samo što jede dušu, nego zlopamćenje i osuđivanje drugih braća i sest, koje je sjedinjeno sa gnjevom, sa zlobom, sa mržnjom, e, to bukvalno truje i samu krv od te energije razbolivaju se naši organi, jer duh, on je sjedinjen sa tijelom. Problem u duhu, znate. Napetost, duhovna napetost i bolest duha e, neumoljivo ostavljaju pečat bolesti i na naš tjelesni sastav, drobe ga, Ovim metodom samoukoravanja E, prizivamo Boži blagoslov i Boži mir i u oblasti duha dovodimo stvari u red i onda i našem fizičkom sastavu olakše, braće i sestre, da pruži ono što je do njega. Kako mogu vene, kako može arterija, kako može srce, kako može mozak, kako mogu pluća, jetar, želudac, kako mogu dobro da rade kad čovjek neprestano zlopamti, ne može da zaspe od zlopamćenja. Sanja ima noćne more, ustane, prvo što mu dolazi na um jeste zlopamćenje, jeste osuđivanje. Čitavog dana osuđuje, osuđuje, osuđuje. To je, braći i sestre, rad na demonskoj energiji, znate. Taj čovjek je bukvalno priključen na džavogu i ovaj stalno emituje tu demonsku energiju i ruši ga. Taj čovjek vidno propada. Zato je ova terapija, velikoposna terapija tako važna, tako moćna. Trebaju nam, braćo i sese, e, Nama ne trebaju te nauke, znate. Ne trebaju nam, nekima, nažalost, trebaju kao proteze ako se polome, a mnogi se polome, pa im je zaista potrebna neka proteza, ali e, u ovoj e, metodi imamo lijek, imamo blagodatnu silu koja čovjeka mijenja, koja mu mijenja e, temelj, mijenja odnos prema životu. Onaj ko sebe počne da ukorava, njegov odnos prema životu se značajno mijenja. Doživljaj dana, doživljaj vremena. To je prava promjena, to je e, suština pokajanja. Dakle, promjena uma, promjena mišljenja, znate, preumljenje. Do toga dolazimo kroz samoukoravanje, koje postepeno prelazi u naviku. Pa kaže Sveti Otec, kad onoga koji je stekao tu naviku, dakle naviku da sebe ukorava u svim situacijama, u njemu istog trena počinje da dejstvuje navika i nevolju prihvata kao zaslužen. Vježbom je došao do navike da sebe ukorava, dođe do situacije i navika se aktivira. I on kaže, trebalo mi ovo. Znam ja zašto se ovo meni desilo. Ovo je trebalo. A onaj ko tu naviku razvije, on kaže, trebalo je još gore da mi se desi. Nije ovo po mjeri, ovo je po milosti Božjoj. Znate? Pazite, onaj pored njega koji nije u toj vježbi, on pada u bijes, njemu pjena počinje na usta da izlazi, braći i sestri. Pukne mu guma, znate. Slovi, slomi mu se retrovizor, napukne mu štop svijetu, Ogre, pazite, ogrebu mu se vrat od limuzine, on pomišlja na samoubistvo na samoubistvo, braći i sestri. Ima tu situacija, jedan naš brat je vozio biciklo, onako rekreativno, i neko me zimči, zaleti se i uleti mu pod točkom. I on padne i povridi ruku. I nije uspio ni da ustane, a vlasnik tog mezimčeta dolazi i zabada mu seriju udaraca u glavu. Eto kako je ovaj sebe doživljavao. Ovaj je počeo malo sebe da ukorava, ali moralo je to tako da se aktivira na taj način, pošto bio je blizu, ali bilo je potrebno da malo neko pogura. I bezbroj takvih situacija, to sami, braći i sestre, ovo je samo ovako u načelima, to sami možete da razvijate, malo upoređujte sebe, druge, pratite ovu situaciju, svi imate svoje iskustvo, znate. Ovo su samo usmjerenje, znate, sveti oci su učitelji, e, Nije to ono da te stalno prati i da ga stalno zove što sad, što sutra, što da jedem, kuda da krenem. Znate, ona patologija duhovnog rukovodženja. Nego ti da zdrav model, ukoravaj sebe, idi sad gdje god hoćeš. Nemoj me sad stalno zvat i maltretirat, nego imaš model, ukoravaj sebe, eto ti duhovni život i duhovno rukovođenje. Kaže Ava Dorotej, to je, braću i sestre, profesor, doktor duhovnih nauka. Baš jedna veličina, kad njega čitate, možete slobodno da, da sjedite gdje god hoćete. Hoćete li u neku baštu naše bude, izaberite koju god hoćete lokaciju. Izaberite e, bilo koju poziciju, izovite ga i imat pun duhovni ugođaj. Njemu je nebitno gdje sjedimo. Je li to salon, je li to neki elitni hotel? Zato što on ima vrhunsku nauku. On, braćo i sestre, zna. Njemu je postalo jasno. I to želi da ti prenese. Ava Dorotej, mnogo dobar učitelj, mnogo dobar duhovnik. Njegove knjige su prisutne, nažalost, mi smo malo s njima upoznati dok izučimo sve tibetanske knjige, dok izučimo mudrost dalekog istoka i čitamo sve romane, sve psihologije, psihoterapije, onda će Ava Dorotej doći na red, a obično nikad ne dođe. Evo kako on kaže, pogledajte kratko, u dva poteza. Glavni uzrok svake zbunjenosti dodaćemo svakog nemira, znate, svaki je napetost. Ako brižljivo ispitamo, jeste to što ne prekorijevamo sebe. Jesi li napet? Jesi uzrujan? Jesi li uznemiren? Jesi li zbunjen? ispitaj sebe, ali pazite, ne kaže on bez razloga, to je, veličine su to, sveti oci su to, njima je sve važno. Kaže, brižljivo ispitaj sebe i vidjet ćeš da nisi ukorio sebe. I zaista, u nekim situacijama, e, kad imamo problem sa nekim bližnjim, I vidiš napetost u sebi, imaš je, imaš je, imaš je, misliš da si u pravu, a da je on kriv. Međutim, bez obzira na to, ipak napetost, ipak nemir, ipak zbunjenost. A rekao bi se da si u pravu. Međutim, grešku si napravio u koracima. Nisi ukorio sebe. Ipak držiš da je brat kriv a da si ti u pravu, da je pravda na tvojoj strani. To je greška, braći i sestri. To ti nemir svjedoči. A da si sebe ukorio, imao bi mir. Zato je vrlo važno da u svjetlosti e, ove nauke, ovog duhovnog metoda, duhovnog djelanja, provjeravamo sebe u svim situacijama. Jer vrlo lako može da se potkrade taj osjećaj osuđivanja drugog i samoopravdavanje. Ako se on uvuče, braćo i sestre, sve će da poremeti. Tu može eventualno da dođe do nekog kraćeg ili dužeg primirja, ali vatra se neće ugasiti. Ona može u prvoj sledećoj situaciji naglo da se razbukta i da izazove požar. Zato što smo negdje duboko u srcu ostavili tu vatru zlobe i osuđivanja. Zato sebe treba brižljivo, temeljno ispitati i ukoriti. Iz ovoga proizilazi, kaže Sveti Java Dorotej, svako rastrojstvo. Zbog ovoga nikada ne nalazimo spokojstvo. Znate koliko je psihičkih bolesnika, braći i sestre? zbog ovoga. Koliko je ljudi oboljelo psihički, koliko je ljudi sebe bukvalno poremetilo, oštetilo zato što druge osuđuju. Zato što sebe ne ukoravaju. Psihički, braći i sese, znate kako? Mi smo, znate, satkani od finih materijala. Pa uzmeš macu pa sebe biješ po glavi, udaraš, udaraš, udaraš, ti mora da padneš. Osuđujući druge, mi sebe udaramo maljem po glavi i razbolivamo se. Dolazi do rastrojstva. Pogledajte danas koliko ljudi puca. Mladi ljudi pa već uspjevaju da, da polude. Koliko je ljudi deformisan, znate koliko je ljudi izopačeno, da, koliko ljudi živi od osuđivanja, koliko ljudi kune, uđete u kuću i čujete kletu, pa kune majka, sin, znate. Pa ga, pazi, gađe ga kao, kao sekirom ga gađa i što je najgore, vrlo vješto. I vrlo često ga baš pogodi. Znate, kad majka, zamisli kad majka počne da kune svoju djecu, A nije to krenulo sa kletom, to je krenulo sa osuđivanjem. Pa je osuđuje muža, pa osuđuje sve krvu, pa ove, pa one, pa znate, krene, krene, pa, pa se to zahukta, znate. Onda džavo uđe u nju, pa onda kad sve ispuca, znate, pa kad sve podavi, pa kad sve osudi, onda vidi šta je preostalo i onda vidi svoju djecu. Pa onda počne i po njima da da udara, da kune, to su, su razorne atmosfere. Samo Bog zna koliko je žrtava, braćo i sestre, odnijela ta strast osuđivanja drugih. A samo ovom silom, ovim silnim asketskim metodom samoukoravanja možemo da zaustavimo tu stihiju. To je ognjena stihija. Nama ne trebaju drugi neprijatelji, braći i sestri. Takvom čovjeku ne treba drugi neprijatelj. On je demon samom sebi. Tog demona možemo da istjeramo samo ovim oružjem, samoukoravanjem. Zato kaže sveti Ignjatin, nije neobično što od svih svetih otaca čujemo. Nema drugog puta osim ovog, to jest samoukoravanje. Znate, sveti oci, pritom najveći sveti oci, da sad ne navodimo sve, Ava Dorotej, Ava Pimen, Nitrijski Ava, Ava Antonije Veliki, Siso je Veliki, Jovan Kovo, znate, Svi veliki oci crkve ovaj metod su praktikovali i nudili, obavezno nudili svojim učenicima. I pazite, govorili da drugog puta nema. To što mi idemo drugim putevima, to je naš izbor, braćo i sestre. Ali to nije put spasenja, to nije put otaca. I danas kad pogledamo, pa mi uopšte ne idemo putem otaca a hoćemo njihove blagoslove da naslijedimo. Kaže, molitvama svetih otaca naših, Gospode Isuse Hriste, Bože naš, pomiluj nas. Kako da ne? Sve ću da vas pomilujem. Koji bre vaših otaca? Znači, kakvi su to vaši oci? Još ih nazivate i ocima vašim. Po čemu da ja vidim da ste vi, da su to vaši oci? Po osuđivanju po zlopamćenju, po ogovaranju, po klevetanju, po samoopravdavanju, po gnjevu, po klevetama, po mržnju. I tome su vas oci vaši naučili. Nisu. Nisu oni vaši oci. Vama je otac džavol. Tako gospod kaže, braći i sestri. Tome vas je đavo naučio, a ne sveti oci. Sveti oci su govorili drugačije. Sveti oci su živjeli i učili drugačije. Svete oce učio duh sveti, jer nisu oni to izmislili sami, braći i sestre. Metod samoukoravanja je od duha svetog, znate. To je oružje koje nam je gospod dao. Ne da bismo mi sebe, e, znate, gurali u očajanje, ne. To je metod zato što je problem kompleksan. Na, Neprijatelji su nevidljivi. Apostol Pavle fino kaže, braćo, ne ratujemo mi protiv tijela i krvi. Nisu to naši neprijatelji. Mi ratujemo protiv poglavarstava i vlasti, protiv knezova iz podnebesja, protiv vazdušnih duhova. I naše oružje nije tjelesno, nego duhovno. E, oružje samoukoravanja, braćo i sese, spada u teško naoružanje. E, samoukoravanje, to je jaki kalibar kojim se borimo protiv nevidljivih neprijatelja, protiv duhova zlobe kaže sveti Ignjati, ne vidimo da je bilo koji svetitelj našao spokojstvo hodeći nekim drugim putem. Nijedan, braći i sestri. A mi hoćemo da ga imamo i da se držimo pravog puta, a da pri tome nikada ne želimo da ukorimo sebe. E, ne može tako. Hoćemo da se pričašćujemo sedam puta nedeljno, a sebe da ukorimo nećemo. Ne može tako. Takav čovjek može da poludi, braći i sest, može da skrene. To što si ti postio na vodi, to što ništa ne jedeš, To ne znači da ti ideš putem otaca. Ovo je važno. Da li ti ukoravaš sebe? Hajde da vidimo kako reaguješ na neku provokaciju. Hajde da vidimo kako reaguješ na neko poniženje. Hajde da vidimo kako reaguješ ako na nekoj trpezi dođemo pa kažemo ustani pa idi ti tamo na zadnje mjesto neke sjedne ovaj ovdje. Kako tada reaguješ? Ajde vidimo kako reaguješ ako ti se kaže ne možeš danas da se pričestiš. Ili na neki drugi način da provjerimo kojim putem ti ideš. Sjećate se velikog ave Mojsija Murina, Mojsija Crnca, pokajanog razbojnika, koji se bavi ovim metodom, samoukoravanjem. I to vrlo revnosno, braći i sest, vrlo revnosno. I onda oci da bi ga provjerili, on je bio čak udostojen i svešteničkog čina, tako je duboko ušao u, u tajnu pokajanja, bio potpuno očišćen, da je mogao i miro sveštenstva da primi, iako je bio strašan razbojnik, strašan vođa razbojnika, nije bilo grijeha koji nije počinio, ali eto, volja je Božija bila da postane i sveštenik, i jednom prilikom kad je ušao u oltar, sabraće da bi ga provjerili, sabraće sveštenici, znajući da se on bavi ovim metodom, kažu mu, izađi napolje. Šta ćeš ti ovdje? A on izlazi i kaže neke blagoslovene oci. Izađe i govori sebi. Šta ćeš psu crni unutra u svetinji sa svetim ocima. Šta ima tamo da tražiš? Psetu crnu. Znate? Vidite, vježbom došao do navike. Nepredviđena situacija, pazite, u pitanju je bio test, provjera, nepredviđena situacija, izlazi. I vidite kako je to divno. Duh sveti, taj trenutak, znate, podiže i čini ga vječnim. Tu misel kojom je on govorio sebi u tajnosti srca, otac je čuo tajno i učinio javnim. Ta misl, zamislite, svetogave Mojsije Murina ostala je javna, objavljena je duhom svetim. U svetim starečnicima ostala je zapisana I mnogi sveti oci su se nadahnjivali tim primjerom. Do dana današnjeg. E, ko su bili sveštenici u oltaru, braćo i sestre, mi ne znamo. Koja su bila njihova imena, ne znamo ni to, što ne znači da oni nisu bili duhovni ljudi. Ali iz te situacije ostalo je zapamćeno samo ovo samoukoravanje velikog Ave Mojseju koliko je ono veliko pred gospodom i koliko izaziva snažne reakcije svetih nebesa. I zaista, kaže sveti Ignjatija, ako čovjek učini mnoštvo vrlina, obratite pažnju, ovo je sve satkano definicija, a ne drži se tog puta, dakle puta samoukoravanja, on nikada neće prestati da se ožalošćuje i da ožalošćuje druge. I time će upropaštavati sve svoje trudove. Koliko god da se trudimo, braći i sese, u bilo čemu, Sveti Gnjat je taj trud naziva nerazumnim trudom. Trudi se ti u ovome, budi dobar, vrijedan, e, i ovakav, i na bogosluženjima, i u postu, i u ovome, u onome. Sve to dobro, braći i sese, i to treba. Ali ako nema so, samoukoravanje, nećeš naći spokoj. Bićeš uznemiren. Recimo, ti radiš neki posao jako dobro, jako uredno, jako kvalitetno, ali ne ukoravaš sebe Bićeš nemiran jer onaj drugi to ne radi dobro, on ti smeta, on pravi grešku ili ćeš početi da ga osuđuješ ili ćeš one koji su e, lijeni osuđivati, koji su nemarni osuđivati, koji su nevješti prezirati. I taj tvoj trud nema nikakvu vrijednost. On biva upropašen, izgubljen, opljačkan si. Zato što nisi sebe ukoravao. Od takvog truda nema spasenja. I što je vrlo važno, takav trud ne unosi mir u dušu. Kako je govorio i naš brat i protopsalt Igor Zirojević, pa nam je govorio ovdje tokom onih naših seminara, kako je kao mlad pojac koji je već ovladao tim drevnim vizantijskim napjevima, dobio prostor da pjeva i na svetogorskim panegirima, svetogorskim bedenjima. Jednom prilikom u Hivandaru na slavi za trojeručicu ikonu bio je na lijevoj pjevnici, a na desnoj bio je čuveni svetogorski pojac, prvi pojac Svete Gore, starac Danilo iz Katunakije jedna duhovna gromada, koji je veliki poštovalac ikone Bogorodice Ručice i ona je zaštitnica njihove kelije u Svetogorskoj pustinju, Katunaki. I svake godine, ukoliko to snage dozvole, pošto je starac u godinama, obavezno dolazi i poje. Kaže brat Igor da e, je bio u toj nekoj misli da, eto, već je obladao glasovima i on sad može da parira velikim pojcima. Savladao je glasove. To Igor sad priča već u duhu samoukoravanja, a tada kao mladi, kao onaj koji tek sazrijeva i pravi, uči duhovne pokrete i duhovne radnje, tada još nije znao, ali ima ko će da ga nauči. I Došlo je vrijeme za službu, počele su prve stihire i prva stihira na gospodi Vozvak pripala je prvom pojicu, Danilu. I on je ispjevao sa desne pjevnice. A Igor je sa lijeve krenuo ka desnoj, nekim e, posloma vezano sve za organizaciju bogosluženja, Starac Danilo ispjevao stihiru i vratio se u svoju stasidiju. Igor je tada prošao pored njega i obratio blagu pažnju, a gospod mu je ukazao kakav treba da bude pravi pojec i kako treba razumno da se trudi i on kao pojec i svi oni koji se trude u crkvi. I šta je vidio, braći i sestri? Vidio je starca koji je ispjevao stihiru, vratio se, sjeo u Stasidiju i bio obliven suzama. Suzama pokajanja, znate. On je pjevao Majci Božjoj u duhu samoukoravanja. Ukoravajući sebe, smiravajući sebe, on je nju molio, on je njoj pjevao kroz prizmu pokajanja i samoukoravanja da mu pomogne I ne samo njemu, braći i sest, nego takvi ljudi kroz molitve ištu pomoć svima ljudima. Znate. Ne osuđuju druge, nego se mole za druge. Za sve raslabljene, za sve strasne, za sve bolesne, znate, za sve nemoćne. Ne osuđuju ih, nego se mole za njih. I to se mole sa suzama. Kaže Igor, e, Ovo je, kaže, pojac. Trud osoljen duhom samoukoravanja. Tako i mi, braćo i sestre, šta god da radimo, kojeg god podvige da se latimo u crkvi, to je mnogo važno, zato je opasno ulaziti u neki duhovni projekat bez instrukcije. A lako je, braćo i sestre, ući, ali se teško izvući kad se izgubimo hodeći pogrešnim putem. Zato je važno, još jednom podvlačimo, da razvijamo duh samoukoravanja u toku ovog posta. To vam je ravno blagoslovo, obratite pažnju. Nije to, pa eto, predložili su nam, kaže tamo u podmajinama, kaže nije loše malo sebe ukoravati. Ne, braći i sestri, to je blagoslov crkve. Kao što je blagoslov crkve da se ne jede mrsna hrana, tako je blagoslov crkve da sebe ukoravamo. To je, dakle, duhovno pošćenje. Ukoliko sebe ne ukoravamo, ukoliko druge osuđujemo, a sebe opravdavamo, šta mi činimo? Ano, u toku posla. Mrsimo. Je tako? Mrsimo. Osudio si drugoga, ti si omrsio. Zlopamtiš. A ti si dobru trpezu organizovao u sred posta. Što kaže otac Luka, posti na vodi, a jede brat, pojede ga čitavog. Kroz osuđivanje. Ne valja tako. I onda vidite, imamo pogrešnu orijentaciju mi mislimo da postimo i da smo dostojni svetog pričašća. Onda danas, bez duha samoukoravanja, najgore što može da nam se desi da se često pričešćujemo, braći i sestri. Pa vidite, a nije to, nije to mehanika, braći i sestri. Nije to ulje u motoru, znate. To je zajednica, znate. To je pričešće, zajednica. Ne možemo se mi sjediniti sa blagim gospodom dok drugi osuđujemo. Ma, ma nema šanse, braći i sestri. Od takvog pričašća, vjerujte, čovjeku biva samo gore i gore i gore i gore. Nečista sila ima sve veću vlast nad njim. Ne samo pričašće, sveti Pajsije Veličkovski nije davao svojim kaluđarima, oče naš, da izgovore dok se ne pomire. Zato što je znao da ako budu izgovarali oče naš, a tamo moraju izgovoriti i oprosti nam dugove naše, kao što i mi opraštamo dužnicima svojim, da će govoriti lažno, znači, licemjerno, neiskreno i da će izazvati gnjev Boži. Na drugom mjestu veliki učitelj duhovnog života i veliki poznavalac duhovnih zakona sveti Ava Isak, sirijski, kaže da čovek koji se u gnjevu, u gnjevu, u zlopamćenju, obraća gospodu u molitvi i zaziva gnjev Boži i da takvoga čoveka snalaze teška, citiram, teška iskušenja. Takvoga čoveka, takvoga, čoveka, takvoga molitvenika, gospod smirava na težak način, braći i sestre. Tu hoće i kosti da popucaju. Zato je duh samukorevanja tako važan za razvijanje molitvenog duha. Jer bez tog duha nema nikakve molitve, braći i sestre. To je, to je samo radost za naše neprijatelje. Moliš se, a zlopamtiš. To je nespojivo. Osuđuješ druge, a tražiš milost od gospode. Pa, i sest, šta vi mislite? Kome mi govorimo? Kome mi molite upućujemo? Ovamo govoriš, pomiluj me grešnog, a nemaš milosti prema bližnjima. Ovamo tražiš da ti se oproste grijesi, a sam nećeš da oprostiš. To je, to je sve povezano. Danas je gospod rekao, ako vi ne budete opraštali, ni Otac vaš nebeski neće oprostiti vama sagrešenja vaše. Razvijajući, braćo i sese, duh samoukoravanja, čoveku je lakše da oprosti. Vrlo lako oprašta. On sebi teško oprosti, a drugome lako oprašta. Suprotno ovome, ako čovjek prekorijeva sebe, za razliku od onoga koji se trudi na mnogim poljima, ali je izostavio ovaj trud, ukoravanje sebe je sve dok, kako rekao smo, izaziva nemir, smućenje, e, e takav čovjek osjeća nespokojstvo i izaziva nespokojstvo u drugima, braći i sestri. On je kao neka problematična lopta, znate. Gdje god se pojavi, izaziva nemir, znate. Bez obzira na njegov trud. Može to da bude, znate, golema rabota i velika žrtva. Ali ako sebe ne ukorava, znate, on stalno eh, emituje, znate, tu, tu energiju nezadovoljstva, nemiranje, nespokojanje i druge uvodi u istovo raspoloženje. Znate, to su ljudi u čijem prisustvu je teško i naporno. I pored takvih ljudi čovjek mora da, da, da upali sve odbrambene mehanizme da bi, da bi izdržao, jer prosto su takvi. Ali e, mogu da se mijenjaju, samo ne mijenjaju se na pravi način, oslanjaju se, braće i sestre, na, na nerazumni trud, a mira nemaju. A mogli bi da ga imaju da su uz ovaj trud uključili ovo vrlo važno djelanje samoukoravanja. Za razliku od njih, oni koji prekorivaju sebe uvijek su u radosti i spokojstvu. E, to je ta, da kažemo, e, taj blagodatni paradoks. Čovjek ukorava sebe, a spokojan je i miran. I druge oko sebe uspokojava. Znate. Pritom, taj mir nije njegov mir, on istina dolazi od njega, a dolazi od samoga gospoda. To je mir duha svetog. U susretu, evo, sad slavimo e, novog svetitelja, svetog Pajsija, e, svetogorca, Evo, imali smo blagoslovu povratku sa Svete Gore da svratimo. Već se osjetilo, braći i sese, da ga je nebo prigrlilo i na ovaj zvaničan način kroz e, proslavljenje ovdje u Zemaljskoj crkvi. U sred radnog dana to je bilo deset autobusa i mnogo automobila, prepuna crkva, veliki red ispred njegovog groba, počeo je da privlači ljude masovno i bit toga sve više i više. Novi svetite, vidite, crkva neprestano rađa. Je taj sveti Pajsije, vidite do, do koje mjere on razvio samoukoravanje. Imate njegove knjige predivne, to vam svima onako od, od srca preporučujem. Čitajte Svetog Pajsija, Svetogorca, ima i tu kod nas ovi novi tomovi, znate, to, to, je, to je savršeno duhovno rukovodđenje, znate, savršeno rasuđivanje. I na jednom mjestu on ide do te mjere, pazite, ovim podvigom se baveći. Bio on, braći i sese, isposnik. Bio on i molitvenik, znate. Bio on i trudoljubiv. Sve je to on bio ali ono što njih čini svetim i prepoznatljivim, sve bez izuzetka, jeste duh samoukoravanja. To je, to, je, to je njih promijenilo, to je spustilo nebo u njihove duše, u njihove srce. To je ljude umorne i natovarene privodilo njima. To je taj blagodatni magnet koji ih je okupljao. Ne samo oko Pajsija, nego oko svih smirenih otaca. On je govorio, pazite do koje mjere ode starac. Vježbom došao je do tog nivoa svijesti, da je smatrao sebe odgovornim za svaki razvod u Solunu, u Atini, u njegovoj Grčkoj pričaš, šta? Kriv za razvode. Jesen kaže, vidite, on, je, on se vježbao, burgijao, burgijao, sistematski podvizavao, samo ukoravao, ukoravao, ukoravao. I vidite, blagodaću on ulazi u nove, nove, nove nivoje samoukoravanja. I došlo je do toga da se ljudi razvode zato što se on ne moli kako treba na Svetoj gori. Da se ja bolje molim, više bi bilo blagodati i njima bi bilo lakše da iznesu probleme, da izdrže, da opstanu, ali pošto sam, ja, pošto sam se ulijenio i spavam i jedem i rasijan i bavim se i ovim i onim, ne molim se kako valja, eto ti ga tamo, razvedoše se. Vidite dok je otišao sveti, sveti čovjek. Kako preuzima na, na, na sebe odgovornost, znate. Gdje je tu osuđivanje drugih braća i sestri? Gdje je tu zlopamćenje, znate? Gdje je tu samoopravdavanje? I uvijek spokojan. To njega nije uvodilo u nervozu, nije ga izbacivalo iz ritma. Uvijek spokojan. To njegovo spokojstvo osjećali su životinje, braći. Pa žab, sa žabom se družio, sa zmijom, kao Pavle Tivejski čovječ. Opštio sa njima. E, pazite, zmija postaje prijatelj čovjeka. Takvog čovjeka koji sebe ukorava. Jer zmija je neprijatelj, Vuk je neprijatelj, priroda postaje, stihije postaju neprijateljski raspoložene prema čoveku, jer čovek osuđuje. Sebe opravdava, druge osuđuje. Onda smo svi neprijatelji, braćo i sest, onda smo vuci jedni drugim. Čovjek koji sebe ukorava, on se spasava, znate. On se sa Bogom izmirio i stihija ima drugačiji odnos. I zvijer ima drugačiji odnos prema njemu. Sveti Gerasim Jordanski, takođe, svetitelj koji je sebe ukoravao, on je umjesto e, drugih mezimaca koje mi danas imamo, on je živio sa Olavom, braći i sestri. Olav je prepoznao u njemu e, energiju Božju koju ovaj prizvao i držao u svom srcu vrlinom samoukoravanja. Takvi su bili svi sveti oci, sveti Makarije veliki, znate. To je bezdan smirenja. Sve velike jave, izuzetno smiren. Pročitajte njihova žitije. Mogli su mrtve da vaskrsavaju. Demone su izgonili, braćo i sestre, riječi. Sveti Kliment Ohridski, smireni Kliment Ohridski je pogledom isceljivao. riječju su iseljivali. To je, pazite, govorimo o kontinuitetu. Nije to, braći i sese, trend 21. vijeka. Ne izmišljamo ništa, samo prihvatamo, primamo ono što su nam oci ostavili. Dajući primjer da ovaj metod zaista djeluje, da nismo mi prvi koji ćemo da ga oprobamo, nego da smo u nizu, ako hoćemo, onih koji su ga oprobali i plodove dali. Plodove vrlina, plodove svetosti. Ava Pimen. Evo i još njega da čujem pa da završimo, pošto se vrijeme ubrzano kreće. Ava Pimen je rekao, a tamo gdje se poznaju duhovne stvari, tamo kad Ava Pimen nešto treba da kaže, tu onda svi čute, braći i sestre. Jer Ava Pimen spada u red najvećih otaca. Zato ga je crkva i nazvala velikim. Pimen veliki. Rekao je, ako prekorijevaš sebe, kuda god pošao, šta god te zadesilo, neka šteta ili poniženje ili kakva žalost. Ti već unaprijed smatraš da si dostojan svega neprijatnog. I nikada te to ne zbunjuje. Može li šta biti spokojnije od tog stanja? Sa tim osjećanjem, kao sa duhovnim prtljagom, braći i sest, možemo da krenemo u bilo kojem pravcu. Potpuno spremni, naoružani i sprijeda i od pozadi. Neprijatelj, po Božjem dopuštenju, može da priđe sa bilo koje strane, mi ćemo ostati spokojni. Mirni, braći i sestri, gdje god i šta god. A u suprotnom, Koliko ljudi ne smije ni iz kuće da izađe, braći i sest. Ne smije iz kuće da izađe. Koliko ljudi ne smije u auto da uđe. Ne smije auto da uđe i da ga upali. Koliko ljudi ne smije ovo, pa ne smije ono. Koliko ljudi se boji ove situacije, koliko ljudi se boji one situacije. Puni smo strahova, braći i sestri nas strahovi pokreću. Jedino što možemo da nam neko pomogne u formi dijagnoze pa da kaže, a, to ti je od stresa. Dobro od stresa. Vidim ja da se tresem, ali ima li, ima li pomoć? E ovo, braći i sestre, ovu terapiju ne može niko da da čoveku. Jelite? Ovu terapiju niko ne može da prepiše do naša crkva, duhom svetim. Da ukoravamo sebe. Pa jeste li, evo ako pošteno, jeste li kad čuli za ovakav predlog? Je tako se sramimo? Nego, udri imaš pravo, je tako, ako ti ne možeš ima tu, ko zna, malo prati, završit će to, je tako? Ili evo kao sad u Podgorici, neki nije htio sebe da ukori, pa je digao auto u vazduh i to tako profesionalno da, da je troje četvora automobila otišlo, žena ispala iz trafike, moj džed se tresao i baba po, po zgradi, znate, čitav jedan kvart se tresao od zlobe jednog čoveka koji nije sebe htio da ukori. I to je izazvalo detonaciju, braći i sest. Pazite, pritom, to je samo jedna od detonacija. Najsvježija. Koliko će još njih da leti u vazduh? A, još malo, samo da se angeli mira povuku sa svojih pozicija, pa će milioni, braći i sese, da uđu u plamen zlobe neće još mnogo vremena proći, ta će se zloba po Božijem dopuštenju rasplamsati. Zato je vrlo važno da razvijamo ovaj duh, da se pokrivamo blagodaću Božijom, znate, da imamo tu blagodatnu zaštitu, pa kad naiđe taj plamen, da ga dočekamo spremno i bez panike. Kad naiđu nevolje, da ih prihvatimo, braći i sestre, hrišćanski, da ih prihvatimo duhovno znate, i da u ognju tih nevolja, kakve god one bile, očistimo našu dušu znate, i tako očišćeni, očišćujućim ognjem stradanje, koje ćemo prihvatiti u duhu pokajanje i samoukoravanja, primimo Boži blagoslov i naslijedimo život blagosloveni i vječni. Koga su se udostojili bez izuzetka svi oni koji su se ovom posnom disciplinom bavili, koji su post postili na ovakav način. Ajmo i mi, braći i sestre, da, da se potrudimo E, makar, ako ničim drugim, ono namjerom, koliko god to bilo, da kažemo, sitno u odnosu na velike korake i podvige naših svetih predaka, da pokušamo, oslanjujući se na Božju pomoć i na Božje razumijevanje naših slabosti, da postimo, pa makar ove godine to bilo prvi put, a vjerujem da je mnogima prvi put, da postimo na ovakav način. Tjelesnu stranu posta ne zanemarujući, ali ne ostajući samo na njoj. Jedimo koliko možemo, braći i sestre, ko može nek posti ovako, ko ne može ne posti onako, ali ovo možemo svi ako hoćemo. Ko ne možeš na vodi, a možeš sebe u koritima, to možemo svi zaista. Ko ne možemo svu noć da stojimo na molitvi, a možemo sebe da ukorimo malo. Tako. Ako ne možemo mnogo toga, ovo zaista, ako hoćemo, svi možemo. I na taj način posjećamo onim pravim, duhovnim postom i primiti one duhovne plodove, tako da ćemo i na sam dan Vaskrsenja, braćo i sestre, primiti onoga koji jedini može da nas opravda. A će svakog onog koji sebe ne bude opravdavao, koji sebe bude ukoravao. A od toga može li biti što veće i ima li za naše bolesne duše išta potrebnije. Držimo da nema. Zato ne mijenjajmo kurs, ne mijenjajmo kanal. Držimo se svetih otaca i sve će biti dobro. Amin Bože, daj.